บุ๊กทูเก้าสิบสอง девяносто два девяносто два อนุประโยค รองลงมาที่สอง подчиненные предложения с что два подчиненные предложения с что два ดิฉัน โมโหที่คุณนอนกลน меня раздражает что ты храпишь меня раздражает что ты храпишь ดิฉัน โมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก меня раздражает что ты пьешь так много пива меня раздражает что ты пьешь так много пива ดิฉัน โมโหที่คุณมาช้า меня раздражает что ты так поздно приходишь меня раздражает что ты так поздно приходишь ดิฉันคิดว่าเขาต้องการหมอ я думаю что ему нужен врач я думаю что ему нужен врач ดิฉันคิดว่าเขาไม่สบาย я думаю что он болен я думаю что он болен ดิฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ я думаю что он сейчас спит я думаю что он сейчас спит เราหวังว่า เขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา мы надеемся что он женится на нашей дочери мы надеемся что он женится на нашей дочери เราหวังว่า เขามีเงินมาก мы надеемся что у него много денег мы надеемся что у него много денег เราหวังว่า เขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน мы надеемся что он миллионер мы надеемся что он миллионер ดิฉันได้ข่าวว่า ภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ я слышал что с твоей женой произошел несчастный случай я слышала что с твоей женой произошел несчастный случай ดิฉันได้ข่าวว่า เธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล я слышал что она лежит в больнице я слышала что она лежит в больнице ดิฉันได้ข่าวว่า รถของคุณพังทั้งคัน я слышал что твоя машина совсем разбита я слышала что твоя машина совсем разбита ดิฉันดีใจที่คุณมา я рад что вы пришли я рада что вы пришли ดิฉันดีใจที่คุณสนใจ я рад что вы заинтересованы я рада что вы заинтересованы ดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้าน я рад что вы хотите купить дом я рада что вы хотите купить дом ดิฉันเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว боюсь что последний автобус уже ушел боюсь что последний автобус уже ушел ดิฉันเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ боюсь что нам придется взять такси боюсь что нам придется взять такси ดิฉันเกรงว่า ดิฉันไม่มีเงินแล้ว боюсь что у меня нет с собой денег боюсь что у меня нет с собой денег